cikin sake kasancewa da ku a cikin wani shugaban shirin na gobe da labari muna nan da a cikin littafin mu mai suna wata kusa mun tsaya a inda mujibu ya dawo daga gandu ya zo domin ya ga sahibar tasa wato amaryarsa muniba ni maryam tare da jibril mace cewa sai ku biyo mu domin jin yadda zaman zai kawo ta kai musu wanka sai ta koma ɗaki ta zauna kana jiran ya fito bayan wani fito ya fito ya ce kafa mai da shirya cikin riga da wando na gaske sannan ta fara jero masa kayan abinci da dakatar da ita kun ga ba kayan abincin nan a ɓangaren zuba ƙarfe da janyo da dogo da ita da su masu kayan ciki bayan kirkiya ne su biskit su chocolate masu daɗi da robobin yogurt da kayan ci ko ga gaskiya kaza don ko goma ya sayo mata duk ta nata sun ta abincin kare suka fara wata suka kuma man kaza suna ɗan taɓa jira suna ba su labarin abubuwan da ya faru da bayan nan kamar baƙi da kai sai da irin kewarsa da kai da tsoron da ta dinga ji ranar da ya tafi da daddare ya yi ta mata dariya ya ce amma kuma ne yake kama ma kin ciwo da bana nan ne ta ji da kai don ba za ku iya gaya maka cewa tsarin ayyukan da gobe ke lafta mata ne na sa ta yi rama ba saboda har zulumi take a ce gari ya waye to ka idan ka fito daga sasunta tun daga zuwa gaishe da gobe za ta koma ayyuka kuma ko ba kotai za ta sami ne ba ko ta gama ayyukan da suka zama wajibi a kanta idan ba haka ba idan bakin nata suka tafi za ta zo ta iska aikinta na nan yadda ta bai shi mata samun sukunin hutawa ko sun gama girkin dare idan ka yi wanka shi ke nan ta gama na ranar ko kuma idan Allah ya so mu ya yau din ma yi shigowar dare ne tabbas ta ya zo ya iske ta kafa kafa cikin aiki mu ya iya kokarinsa don mu da ka tsaya masa abin da ya sa ta yi rama amma ta ce masa ita babu komai kuma ba kowa yi ba sai zuciya ta ta fara zargin to ko dai ga ta fara dalla ta mata ne inda ta riga ta faɗa ba ta son auren shi ai ko in madadi da zai da mulkin ce mata ko kuma ta ko ba ta da rashin son auren nasu kuma kuma ne ban hannu jiki ta sota inda tana so ta kamata amma zai ci gaba da bincike a hankali wasu ya gano me ke faruwa ne a gidan dangane da su. bai sake tsinkewa da al'amarin mu ba ko da tabbatar lalle wani abu ya faru da bayan haka suka kwana kowa ran babu daɗi tana gaba abinta ita kuma tana kasan muku cikin dalgo wato gari ma hakan ce ta sake kasancewa don ko da rana ba ta ba su fuska sun jira dalilin da yasa hakan kuɗa da gogon nasa ta yi mata ya ga cikin jikinta har ya zo na wata. abin ya dame shi kuma ya ɗaure mata kai sosai har ya so mu bincikarta dalilin ta na yi mata haka ya ce wani mu ba ko wata cuta aka ce miki ina da ita ita ce gudu mai cikin kofi mun magana ne ni da ke kace ni ban ci haka ba wani so sai kana da cuta ba ta wannan yanka da kai yace ne dalilin ki ne ina abin da kike nuna kin je da nazo ta so ne ko ne sannan da ƙasa iya cewa ni ba gudun ka nake yi ba ni dai tsoro nake idan na koma makaranta a koyi ne ka san ba ka da mutum ne kike a makarantar fara. ko ba tana da ni dai ba ban mamaki yake ni ma ina son ki ƙara ta karatun ki saba mini ba kar ki samu tinya kun ji duk karatun islamiyya da bukan da kike yi kun kai sabon gaske ne ya mata bayani tilla tilla sannan ya ƙara da cewa in kuma har yanzu ki fahimci hakan ba zan kira malam Ali na nan baya yanzu ya yi miki bayani dalla dalla kila za ki fi ganewa tace ni kan ban so ka kira mini mallam Ayuba ba ku bani zan gane a hankali idan lokacin da zan gane yayi yace gaskiya ga in kira shi inda kina nuna kishi ta zuciya ce da ki san komai ba ku gara a kuma ki miki abin da kika shiga duhu a kanta sai ni ko na yi miki bayani ba ganewa za ki ba tace don Allah ka yi haƙuri kada ka kira kowa in kuma ba so kake ka kuma wa a asiri da ganin kanuna ba ta son ya gaya wa kowa abin da ke faruwa tsakanin su ya sa tsale ta amma idan har ta suka bada yi masa haka to ya san dole ne a ga wallahi ba za ta taɓa yi wa hakan ta kasance a kansa ba kuma ba zai iya jurewa ba kwana biyu da ya yi su ne cikin damuwa da rashin gane kan mu ba a dalilin barin ta ya kake yi a ɗaki ta yi tafiyar ta kan gobe, wanda da ba haka take masa ba idan yana gida to takan kasance tare da shi amma yanzu mararan take gudun sa kuma iya binciken sa da yayi ya kasa gano kowane ne ya tusa mata huduwar gudun sa da safe ranar kwanan sa na uku yana ɗaki yana nazari ita kuma tana ciki tana gyara kayan wanke da ta wanke ko ta ji sallama tana ɗago idanunta daga gaggon su hindi daga kwanonin hannunta da gudu ta fita tana oyoyo goggon mu oyoyo ta na goggon tana murna ita ma goggon hindi ta da murna ce ta saniyar gidan goggo aiki ake yi ne ce kicin nake gyarawa ki zo kai gogo yaron mijin ma ciki yana jin zuwan ya sai alhamdulillah dama ya san da zuwan ta sai ya je har gida sai yi mata bayanin abin da ke faruwa tsakaninsa da matarsa take ya taho ga ta nan zuwa za ta binciki ba idan ta zo suka ji mutabbatin daga inda matsalar ta kunno kai sai muke tsaye tana yi wa gogon sannu zuwa bayan ta gaishe ta ne take duban su take ah ni ban gane ba na zo in ga ɗata ta yi ta ɗaki ta yi ce sai ga dukkan hanya shi ma kan nawa ne kamar ba amarya da ango ba ko ce faruwa ne ko har yanzu ba ku amanna da haɗin auren da aka yi muku ne mun yi bata kai karatu ce lafiyar mu lau babu wata matsala mu gudu yake ba ganin dogon wallahi tun da na dawo na rasa gane kanta ni ban sani ba ko na yi mata wani abu ne karin da yake ba gogo ne zan koma lafiya kalo muka rabu yana yi ko mu jiji yayi magana tamkar yanzu ne ya fara sanar da gogo ne matsalar ce alhalin ta riga ta san komai gogo da yin ni ba Dake ke ta zabga mu duba harara a fakaice ta ce da wani ya danna wayoyi miki idan na faɗa ne in yi mata faɗa in ja kunnarsa in ma laifin ya kama na duka ne ko in ji ki? da wani kishi ta ta mani ba ta noke ta ce ni ba ku guba ba dujiyoyi ta ce a amini da in yi mata laifi mana tun da ya ce ya kasa gane kai alhalin lafiya ya koma gombe baiki ba wata matsala a tsakaninku. kada ba ki bada wata kafar da idan baya nan wani ya zo ya zuga ki hargitsa musu zaman lafiyar da kuka gina kowaye nutsu lura da su za ku ga ba mai kone auren ku bane ba mai son ki gaba rayuwar auren ku bane yi karatun kanu ɗin da ki sake a sake yi muku wata uba ta banza a kan miji tun da sai gongo ya ƙage ƙararrawa ke kome ya shiga kalaman gongo dai sun sa jikinsu ya yi sanyi lakwas Aka gano lallai hudu da gaggon su mujibin kai mata ba abin ba bace kasancewar tuntun azan ba ta kaunar auren su kenan ko koyaya za ta iya bin duk wata hanyar da za ta bi don ganin rashin zaman lafiya ko wanzu a tsakanin su ko dole ne ma yi watsi da hudu gaggawan ta rike mijinta domin aljini da tana da ƙarfin kafar shi amma azra amina ta yi mata faɗa da ta yi masa biyayya iya biyayya ko ta tafi ta ga ɓacin ran shi domin su zauna lafiya duk abin da Allah ya nufa wa bawan zai kawo to babu makawa sai ya faru da shi wasu amina kike yi ne ko kina tsinci aiki da ilimin ki ki ba auren muhimmanci ki bauta masa da duk iyawarki babu hoki da ɗan bani na iya ɗan hana ruwa gudu ku aka goma biyar ba ta gyaru ba na ga bakin shi da alamun magana ko wannan ne ke faruwa ne in ji gogonin da ke mali ba ta samu ɗan mai tsane ke. tana son gawa ma gogonin da suka bar da sarkar ta ta ta yi mata amma tana alhinin faɗa a gaban muji ko gogonin da ta bibi muji ta ce ba ta ga su da gaban ka zan yi mata faɗa da na shi gobi za ta gara in sha Allahu. za ta daidaita kuma ba na son ta gaya wa kowa sun runtume ko da matarsa Asuku ya haɗa kai tare da miƙewa yake kenan goggo mun gode ki gode gida kuma kuma in dawo in same ki ki kawo ki jikin iyarki wallahi ta yi girki kuma kullum mutum zai tsinki saboda daɗi dukkan su uku suka ƙarƙare da dariya goggo ta ce haka ake so mu gida ya dinga yaban gidan ka. gidansa tura ko da ba girki saura gurin kula da miji na cikin mu miji da take da gwada gudu ne a irin hijima ta su kamar ta lallaki mini da cikin hikima da dabara mujibin da zayyana mata duk wata gwagwata gargaɗe ta akan kai da ta mu mujibu fuska da zai hana ta karatunta domin karatu zai iya zama a sauran tsuntsaye idan kuma ta bi ta san miji ta karatu to labudda nan gaba zai aure wata ta karatu ita kuma za ta zama koma baya wannan kalma ta koma baya to ta ce za ta gama idan mujibin ya aure ɗan boko ita ta fi zama wa mafi tasiri da soka mata zuciya matuƙa gaya har hakan yayi babban tasiri a zuciyarta na abin da ta yi wa mijin nata magogin da ta hauta ka hannu da kullum da nisa ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko kun ta fito da irin wannan haɗuwar da bata dace ba to a wannan abin da sai mu duba mu da ƙananan ƙauna ko abin da safa ita kanta ba za ta gane kanta ba inda ta irin wannan haɗuwar za ta ci gaba da yi ne ko ta bijiro mijinki ko kuma tamkar wata sasanka kun manta cewa ba ta san auren ku duk hanyar da za ta bi don ganin ba ku zauna lafiya ba za ku bi shi saboda haka ki natsu ki dinga ɗaukar hudu ba ta gari da duk wanda ya baki mutum ce raba ta gari ba ce to ki maza ko hatsar da ita ko sun in sake jin wani abu mara daɗi ya shiga tsakanin ki da miji kada ki zama mutum mai tallafa sai da miji kuma ka da bi iyakar iyawar Allah yi maka albarka ya ba ku da mamman zaman lafiya amin haka gwagwarin din sai ta ba mu niga wani da shi da hikimarun da dabaru na zama da miji fatin ka tafi da za ku tafi ni ba ta kawo sabulai masu ƙansu ta zuba a leda ta kawo mata da ƙasa amsa suka fito zuwa kasuwan gogo a tunanin kokorin wani ta ziyarar zumunci ta kawo mata ta san jaran auren ɗanta da take son tawa ta zo ba kuma tana fatan ta ga barakar da kokorin ɗin yi a zaman ta cewa ɗan nata da yardar Allah a kofar gida gogoyin da ta sami miji yana dakon fitowarsa don ya biyo ta suka yi da matarsa ta gaya maka kofar amma ta gargaɗe shi da kada ya ma gogon ya san me ke faruwa da al'amarin a hankali kuma ya ci gaba da yi wa mahaifiyar ta biyayya tunda ba ta san auren su dole sai ya bi su a hankali tun da ya shigo gida bayan su da gogon da ya iska canji sosai a tare da maniba ta dawo da zaman su irin na satin su na farko tamkar ba ita ba ce ke gudun sa har suka saura na sati maniba na aikin bacci ko alamun tashi ba ta yi ba don haka ta haifar da kulawa karatun da yake yi da jirage a fuskarta baccin da take yi lakada fuskarta ta yi kai ta yi sosai ya rufa kan gogo ya gaishe ta sun gaisa ne take tambayar ba a dalilin fatan tare suke shigowa ko kuma ta riga su shigowa idan ta yi gogon hidimominta na sauki. Ta ɗan sauri fuskar ta yake tana kankance za ta jin daɗi. Kama mako tana motsa cikin ciwon ci. Ko wasu ba ta sami ba shi ya sa har yanzu ba ta tashi ba. Ta ɗan jinsa fuskar ta tafi ciwon ciki wani abu ne ya same ta da gefe ta kai yake a'a ciwo ne da kai. Eddie ba su sosai ta ce in ba wani abu bane kiji ta samu da wurwai haka sai saurin cewa gaskiya ba na tsammanin haka ciwo ne da daga Allah ta ce to Allah ya sauke ta ce ne da koma ɗaki ya iska ha a lokacin bacci take yi sai ya sa daga doron mande ya tona gyaran ɗakin su na ya yi sassa ya fara ko'ina gado ne kawai da take kwance bai gyara ba ya fita kasar gida zuwa kicin da bayi duk sai kare ya zara ko ina tsaf hatta kwanuka duk ya wanke su yaji ana buga kofar sasansu yaje ya bude sai ya buga gobe a tsaye ya ba ta hanya ta shi tana cewa na mai jikin hanyar gida da tashi bane ya ce eh tana su? shigo bari mu tsaya ina jin tafoka ina lura da gogo ina take karewa na ta kallo ina mamakin gama an gyara ko ina take yi ko da yake ta ga cikin da ruwa ta san shi ne ya ayyukan gidan bata zauna ba shi kuma ya wuce ɗakin barcin su ya je ya tashi mijin yana raka mata a kunne idan shi ko ta zo gaishe a san gidan ya ga ta shi. Ya ce. lafiya kuka ga ta haka ce. ni da in ce ko kuma kace zuwa sai kike mata ba ni da lafiya Ya yace da nake gaishe ku ne kike tambaye ciwo na ce mata da ciwon ciki na ciki da kuma falo ta sako hijabi bisa doguwar rigar jikinta ta biyo bayan ta zuwa falon inda goggo take ta ganta a tsaye ta ce goggo ki zo na don Allah ina kwana ta rusuna a gaban goggon tana gaishe ta ta ce ba sai na zauna ba dama na zo duba jikinki ne ya ciwon cikin halafa ko ta ce yayi sauki alhamdulillah in dole bai nafa ba sai ku tafi asibiti ko in ce isa ya amso mata na gargajiya don ya tana asibiti da gudu ce akwai maganin asibiti ma ba ta kansa da to ko kitan Allah ya sauke ta jiya ta koma sa kanta mu gudu ce ya ruwa tun ma sa miki ƙara yin wasa sannan ga abin da fasfan idan kuka ce sai ki sa magani duk kin ce ba ta san ku ba dole ki ta inda kina son jikin ki yi miki daɗi take ko duk ina wasu ko ayyukan gidan nan wanda ya kasa aiki kun da kokari kuna murmushi yace ba dole in ba kana dai mu ji da fita ko ina ba yana gida ce yau mu yi ba ita ma ta biyo mata ko ka san gogo ya kasa barin ta gita inda da ma gogo yau a matsayin mara lafiya mu yi ban take a gurin ta yasa ita ma ta ba san da hutun ayyukan da take yi tana yi a gidan wannan fara mazur da koma gandun makaranta da wuri ba ana son ana ta karatu shi kuma yana nan gurin amaryarsa har sai da yake da yaka a waya ana masa tsaya a wayar yana cewa ya kawai irin sakaci ne wannan ka ba karatu ka zo ka makare yarinyar mutane idan ba za ka dawo bane ka gaya mini na gaji da tsaye da nake a alhaji cewa ba ta jin daɗi ya ce ya yi ta cire ba ya samu mutum ya dariya ya ce kai yaro ka rabu da ni aure ba ba ƙarya ba ne gara ma idan za ka yi ka zo ka yi cikin yanzu da unsiyata wata tsarin da muka yi da na cewa lokacin sai mun gama masters wallahi baba lokacin ka ko da ka sami tsohuwa irin ka wallahi ka ga yadda na zama ba na yi tsiba na yi tsan ba za ka san aure rahma ce gare ki ba ko ka gani an kalli kan kamar ma kada in dawo makarantar ta ko yayin nan na so na haka kowa ce kowa ce ta fito min da ɗayayyar soyayya iri iri yusuf za zaka ce yana dariya ce <laughs> amma ba ka ji kunya yayin da kake cewa karama tana wani sab da ita har ta ko da ta kasa sai da ta iya soyayya lalle ta ci da ka da yaki ina yi ta jinjina tunda har a dalilin soyayyarta za ka iya ka karatun da ke da muhimmanci a gare ka yanzu da ka za ka shirya dawowa ko in ga wa alhaji ba za ka iya dawowa yanzu soyayya ta rike ka yace idan ka kama da kunya gaske kana iya ga mata ai za ka kwana cikin don ta ba zai yarda zai iya faɗin magana makamancin wannan wanda ganta ta wani shi gara ma yi bakin ka nan zani rufe ne da dariya asakin ce da shi kunnan majiji majiji yace idan Allah kada ka kace min dodon kunne in kasa jin irin kalamun su da ake gaya ni Yusuf ya ce ai dariya ka bani saboda na san kai ba wani bane ce Alhaji kan yi rashin sa'a wanda zai ganta ta wani shi gara ma tun wani kwanta na din da ya daura maka mawalaci ko da su haka ruwana asirin ka azo ce ni alin Alhaji ni yaushe za ka dawo yace idan ka sassauta ni gobe zan yi sammako don in sami test inda za mu yi na goma sati yusuf ta koya kawai yayi din ya san waje to kada ka kawai yake yi don su ta fasawa wato yi kuwa da zai tafi ko ta so ta muni ba ta dinga yi har sai da wata tamkar ya fasa tafiya ba wata makaranta ya zama dole shi ya fara ya lafiya ta da cewa zai yi kokari ba sai ka san mako ba sai dinga zuwa duk bayan kwana biyu din da ya tafi sai yi ba ta haƙura Ka saki cikin ta ci gaba da harkokinta ko ka ta sa idanu sosai akan yi ba ka ce ta gano ko ciki ce ga yi ba a dalilin ciwon da aka ce tayi sannan ga shi ba. ɗan kiba aminci kare haske ba ta ta sassace ba ta san ba ta da komi ba kabar kwanciyar hankali ne suka samu da fahimtar juna a rayuwar auren rayuwa ta ci gaba da jaruwa wa mujibu ya kuku tukun da sai da an yi wa ta son karatunta ta dawo makarantar da ta dawo ta yan mata a nan garin ta ci gaba da karatunta har ta dawo da JSCE ta ga aji ɗaya na babbar sakandare Su kuma a nasa fannin karatun yana shekarar ƙarshe a wannan lokacin shekarar auren su daya da watanni sun gona zuba idanu daga ciki ya bullo a jikin Muniba har ta sabida ta kuma abin da koma tana gaya wa ka kakkausar magana akan ba ta haihu ba don akwai lokacin da aka zo ana karin haihuwar wata sai gwaggon ta kada baki take oh sun ga duk sa'o'in auren su Muniba cikin haihu amma da aka bikin a bayan nasu ita kam har yanzu ce ko da yake har har boko ce ai za ta sha ba ta san haihuwa sai ta gama karatu ko ka faɗa mijinta ba da zai gida za ki ji ce Allah ne bai kawo ba alhalin ana fitar ta tsaye ne bai sani ba sai dai Allah ya saka masa ƙoƙarin sa ya ta a banza an sunye shi an rufa masa baki ni ba na gefe, tana tantaɗan garin ce ita kuma gwaggon na kuka tana ita wuta take hira da baƙo wata da ta zo take ba su labarin haihuwar da aka yi ina ruwan take kwararo wannan zance da bai dace ba muliman ba ta san lokacin da hawa ya balle mata ba saboda bakin ciki duk lokacin da gwagwa ta tafi zance rashin haihuwarta ko ta danganta hakan da cewa muliman ce ba ta san haihuwa take son ƙwayoyi al'alam ba haka bane Yaya ce kawai take sa ta faɗin waɗannan kalamai, ita za a riƙe da bindiga, ta san ma ya maganin tsarin iyali yake ba, ta san inda ake yi ba, amma talaka ya mata har mujibin gogo take gawa ido kullum cikin lallashin matar su yake yi kin ya san ba kun ta bane rashin haihuwar su Allah ne bai ba su ba kuma suna nan suna kai mata kukan su insha Allah zai biye su ya ba su tunda ba wai ya manta da su bane ya hana su tana sane da su lokaci ne kawai bai yi ba na ba su haihuwa gogo da ta cikin ta da hawayen fuskar Manija sai ya a baki tare da sakin uban tsaki take awu ka kike yi dan an faɗi gaskiya dan kuwa kuta bai tsare miki ba don ba zan daina faɗin gaskiya ba tare da naga duka na a hannuna ko kuma ba haka ba wallahi ƙara aure zai ya aure wanda za ta haihu tunda ke ba ta san haihuwa ita da mu ba da ta ce ba ta ci gaba da karan hawayenta ita kuma goggo ta ci gaba da surutansa da ke ta zuciyar ba. kuma su ke rage mata ta da take gani ya dawo da mujibi ya go inda yana gari sai ya kasa gane kan Munira ba zan ta kuku kuku babu walwala ya yi ya ta gaya mata me ke damunta ta ji gaya mata dama idan ya ga haka ya san gwagwace ta yi mata wani abin sai ta gaya mata in ba ba ce ta gaya mata ya zai tambaye ta don ita ba ta gaya maka. kuma idan gwaggon ta tashi gaya maka, kan ta take faɗa da yake ya san halin mahaifiyarsa ko ya ji ko da take so in ma ya kama ya yi wa maniwan faɗa ne a gabanta yana yi in ya so idan suka shiga ɗaki sai ya lallata matarsa tunda ya san yawanci ita ake ƙwara idan abin ya sutura sai dangana da kiran Abdul Fatima a waya don ta zo ta kira shi lallashi ko kuma haka ta kasance bayan sun ci abinci sun gama ya ce ta fi ki tura mu je anguwa ya yi kiran ki ta ne da ya sa ta walwala ta kina kuma ba mu da daren nan na ka bayan ko gobe ido na ganin ido mu je ya ko ba su yanzu nake son mu je ta tashi ta shiga ɗakin baccin su ta sako hijabi bisa a kan ke ɗaura a jikinta ta fito ta ce na shirya mu je suka fito suka rufe kafansu suka shiga su yi wa gwagwa sallama to mai sauraro ya je mu ji nan da mu da zaman ciyawan ne kuma gwagwa ta ta rago alhalin a farko ita take mata hudu ba kada ta da ta yi ciki domin ta haihu amma yanzu kuma ta tana mata goyi akan auren su ya kai shekara daya ba ta haihu ba wato ba ta ga dukanta ba a lokacin littafin nan mai suna wata kuka ni ma hamsa ni da jibril nake cewa gobe da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.